Thank you Ara bezala beraz eh, lau gai izanen ditugula gure main mainunen inguruan eh, jogatuko ditugunak eh, Korsikako egoera baita ere Euskal Elkargoak urte bete duela eta Eh, zer berri eta zer perspektiba ere. Eh, euskal presoak, euskal presoen egoera zertan ote den eta eh, torturatuak izan diren eh, presunak aipagai dira ere, lau mila kasu baino gehiago dira eskualerian aplazaratuak izan direnak. Eta aipatuko dugu ere, oraino aktualitatean dugun azken egun hauetan, gune neketsuak ere badirela, gure, gune neketsuak laborantza sailekoak eta horiek aldatzen ari direla perimetroak edo eh, karta kartabera aldatzen ari dela, eskualegian ere badira ondorioak aldaketak hori ere komentatuko dugu. Baina, Bereala, abian giten gure lehen gaiarekin, Emmanuel Macron frantzes presidenta beraz korsikatik pasatu da, igurikatua zen, haintzinetik bilkurak ere izan ziren horren prestatzeko, eta korsikatik, korsikako beraz, eh, bai gobernuan eta parlamentuan eh, gehiengoan diren eh, eta politika gizonek, eh, main gainean ezagia zituzten, beren eh, eskakizunak edo beharrak bederen, aspaldidanik funtsian plazaratuak, Mainan ez da halako e, baikorik izan. Zer ondorio ote horrek, gerostik ere bilkurak eginak izan dira. Tardion, Zurekin hasiko gira eguzki urteaga, eh, eta zurekin batian ere ez baititut presentatu, baina erran behar dut eh, gurekin ditugula Dani Kamlo, e, eh, beraz maesela, baita ere Juliet Berguina, Artsaldeon, eta istantean ere Dominika Turriti, etorriko da, eta telefonoz ere sarri ukanen dugu Michel Berroko Errigoen. Baina eguzki urteaga gurekin zira, erran bezala, korsika, Eh, dugula eh, aktualitatean ere azken aste hauetan, eta Emmanuel Macronen bisitatik landa eta eginak izan diren deklarazioak eh, agertu diren posturak ere, nola ikusten eta ikusi dituzu eta zer ondorio kardezake horiek? nacionalista korsoak eh, indar posizio batean iritsi ziren eh, bisita horretara, kontuan izanik azken abuteskundetan enuko berroi tamaseia lortu zutela bigarren itzulian, eta kampainan zehar bereien aldarrikapenak biziki argiki plazaratu zituztela, alegia autonomia estatuto bat lortzearena, hizkuntzaren koofizialtasuna, e, preso politikoen amnistia eta erresidenten e, estatusa. E, geroztik izan ziren bisita batzuk, bai korsikan bertan eta bai lehen ministroarekin batu ziren bai talamoni eta bai zimeoni Parisen eta azken bisita horretan ikusi zen, azken finan, ba, oiek plazaratzen zituzten aldarrik apenean ba, jarrera nahiko hotza erakutsi Beriztu behar da fondoa eta forma, formari daukionez, oso diskurtso eta tono e, bortitza gogorra erakutsi du e, Macronek, e, nazionaliste konsideratu izan dute, ba jarrera paternalista eta neokoloniala ere erakutsi izan zuela, eta ikusi beharko da gero fonduari daukionez, zer jarrerak eta posizioak erakusten dituen. Momentuz, aitortu eta onartu duen gauza bakarra da, Korsika Frantses Konstituzioan sartzea, hor bi aukera, aukera badira, bata da, iruro gehieta eta bestea da, iruro amalaugarren artikulua, eta bata edo bestea aukeratzen denaren arabera, ba, horrek suposatuko luke aldaketa bat, baina edo kasutan ez du ba, e, populo e, eh, korsikarra zitzegiten, baizik eta korsikaz, lurralde bezala. Eta horrek diferentzia bat egin dezake, batez ere etorkizunari begira, zeren nazionalista korsoak nahi dutena da autonomia estatuto bat lortzea. Edo zen kasutan, naiz eta eta hori argi zen hasera batetik, ba, maksimo ez lortzeko posibilitatea horrek ez du debekatzen azken finean ba, irakaskuntzaren ere moan adibidez ba, korsikarraren irakaskuntzaren eskaintza orokortzea, murgiltze eredua garatu izana, e, inbertsioak ere areagotzea ba, izkuntza politikari dagokionez, e, gauza bera errandaiteke, ba, e, kartzela politikari dagokionez, amnistia ez dute itortuko, baina horrek ez du erran nahi, ba, presoak ezin direnik hurbildu edota DPS estatuta, estatutua ezin zaienik kendu, beraz, iduritzen zait, horre ere egon daitezkela posibilitateak negoziaketarako. Kontua da, Macronen diskurtsuan eta tonoan eta jarredan ez zirudien asmo eta gogo handirik e, zeukanik negoziak eta prozesu bat iregitzeko, baina, e, kontuan izan arda nazionalistek zaranako maizak lortu dituzten, zaranako legitimitate politiko eta instituzionala duten eta horrek suposatzen du eskenpean goiz edo berant ba, galdera horri erantzun beharko diola frantses gobernuak Hala, egan berda, geroztik ere bilkurat eh, egina izan dela, hor eh, Parisen, eta bai eh, Simeoni, eta baita ere Talamoni harat ere joan dira, bon, hor bilkura horretaik ateratzean, iduriz azteko korsika tiketoria ziren kasetarier, bon, ikuspegi baikorago bat, eta atera dute, hor aizana baitira, bereziki jakoren gugorekin, benen hor gauza teknikoagoak eh, eta berezikiago eskumen eh, berrietaz edo dituzten eh, beharretaz sailortan. E, bon, orduan, zuek nola ikusi duzu hor Dani Camblon, e, lehenik bon, presidentaren igardespena, eta hortik abiatuz, ze rondorio ukandezake horrek bai korsikaren zat, ba, eta berdin eskualdunen zat. Bai, <clears throat> Eh, eh, bisita korsikan oso interesgarria da uste dut eh, guetako ere Euskaldurenako. Eh, lehen gauza egen nahi nukena, da pixkat, eh, Katalunian dako jani gauza bera bertsuko egen nuen, minan pixkat ikusi dugu, eh, astea lehenago eta aste hortan ere, nola Frantziako gizartea, eh, okupazionoitarik ahont urrundan. Ez du lehtzen bate, hizkuntza baten indarra eo baliua, eh, lujalde batean, Eh, lujalde baten eh, indarra eta balioa ez du ulertzen, eta hori e, inteligentzia handian ere, bai ikazetariek ez bestek ez dute ulertzen. Be, eta segidan beti aipatzen dute independentzia eta hau eta hua, beti sifon gorria lehenik muitzen dute, e, be, gazteko. Menan Baina agiri da... Ala ere ez dea, toinu aldaketa bat izan kasetarien aldetik ere, eta bereziki erreiten zutelarik eta aipatzen zutelarik autonomia. Bai, batzuek ertan zuten gero e, Simeoni, Otomonian dako zela eta Talamoni, independenzianako. Behan, tarteka beti, eh, nik emaki, emangizun guzietan, beti entzonuta, <laughs> independenzia. Eta hori geldizena behar isokoan eh. hori, atxibaiten dute. Hori egan nahi non lehenik, hori behar da nahi badugu analizia bat egin Eh, pasatu denan genian korzikan, behar da hori enostoko hartu ongi e, e, gizartea hola da, e, bena da, eta ez du ulertzen, ez du ulertzen, ez izkuntza, ez lujaldea, ez horrek emaiten dituen indarrak, eta nola jende batzu horria txikiak izitean aldien, ez dute ustez ulertzen. Bigarren gauza, nahi nuntan analizia inaitzin, egan, enostoko iziak egun txarra izatu da, e, izaitea egun berean, eginaken omenaldia, eta eh, politikoekin ahemanak. Zenta ez zitazke egun berian izain xuria eta beltxa. Eta biztan da, erginaken egun hartan, eh, aitzina eixe benomenak errazio zuen <laughs> ministro eta historio, hor obliatu da izan da, argunt frantses gogorra izaitia, eh, ez da, eh, itzak oso gogorra izan dira, eta zimenoik eh, bedeziki eh, atea duitu, plazara, terra bez, eh, sogera gogorra ziela, eh, dudari gabe. Beaz, egun txarra zenetako, biak betan hoetu izaiten zen, aixe, Macron beste egun batez torri baliz, erginak hortarik kanpo. Eh. Gero, um, behaz, da idutu, analiziat, zer nahi den, hautezko e, detan iziarriko emaitza onak izan dituzte, e, eguzkik e, aipatu e, duen bezala, eta emaitza horiek ze eman diote. Eman diote, e, baimena, e, korsikaren e, bizia hobetzeko mail guzietan, baita ere, korsikaren nortasuna, eta bere bulu jabetzaren hobetzeko enetako kraja bi gauza egindako. Hoi jakinez geoztik, ze indute eta ze galdatu dute. Ni, eskualdu mezena, ahunt uh, korsikaren launtzale naiz, eh? baina eh, bere jokabide horrez dut biziki ongi konpreitu, edo politikan ite duzu bi Edo plaza egiten duzu zuri, ejan argatik, eta zure zomeit militanteri, edo besteaz nahi duzu, ardietxi ahalbezen bat gauza, hobetzeko bi gauza horiek gana herriaren bizitza, baita ere buru jabetza eta nortasuna. Eta nik etxe dut, baginakien aitzineat, ez zutela ukanen koofizialite, ez zutela ukanen eh, amnistia presoen dako. E, hori baginakien aitzineat. Eta eh, beraz, hoi galdatzia e, untsa zena. Nik usteut, Macronek emandua rapostua, Eta nik maite izanen hon, hoi haren ahapostean lantu balute gehiago. Eman ezagun, le bilengizm. Ebe, bizikuntza, le bilengizm. Emaite maditu laguntza guziak gizartea bileng bilakadien hamar urtez. Egan haitu laguntza guziak maizuen dako, eskolen dako, universitatean dako. Be, bizikuntza. Bizikuntza, eh, seitzen dut, ba, duzu, eh? Ala ere, galde bat garen dut, guaitan egiten duzun hori, e, ez dute zirena bortxatuak ere, eh, edo behartuak horren plazaratzea, zeren eta baiko ofizialtasuna baita ere amnistia, ez da azken hauteskundetako gaia, behizik eta baduzon baiturte ja, Ango parlamentuan, eta ez bakarrik uh, nazionalistek, beste alderrietako parlamentaria initzek ere, sustengatzen dituztela bi puntu horiek. Beraz, uh, legitimitatea me, bai hauteskundetakoa, eta hori baino gehiago ere bazuten puntu horien plazaratze aintzinatzeko Bai, ez, ez dut eusetako egin ze, zertan zen enostuko frantxez gizartea. Ez da, eh, presidenta joanen frantxez gizartearen kontra orokorki. Eh? Eh, Dena da, bai. senitza, ja, hori eh, bai. frantxez estadoren kontra ote den. Ala, eh, Estaduan bezala, bai, bizten da, kofizialite, ah, erte dute izkuntza da, baina nik pentsatutut politikoek behautela bestalde egin, eh, nahi elebitasuna maite maute gizarte batean, eunan dako lahatan hoi, ko kofizeitatea duzu antxu, egina da antxu. Nola nahuzu, errandu, errandu, e, buta e, batez, e, bietan irakortu dut bere mintzaldia, erten du, nien naiz ados, e, postu, lan postua txordadin, e, korsika, e, korsika dakirakan. Hor, gizarteak, egunaneko latanoi korsika meite badu, biztan dena lanpostuak postuak sortuko dila eh, korsika kor dakineten ez da dudarik, ez da neon permisoian beharrik horren iteko. Eta nik uste dut, minorian gerarik hola behar da jokatu. Hene ikus da, eh? Kom, politikoa da kompromisoak eitia. Horren ginean usteko, eh, bon, ez da galdua, me elebitasuna ere meite maute hamar urtez, ez da batek ezki. Denik ere, galatzen aduten, eh, sinatzia la europen, hua bai, hua iten altzuten. Erostuko hua iten eta hor Frantzia hutsian da, ez du laik iten. Eh. Bigarren gauza presoetan pixkat berdin, bo amnistia pentsatzeko zen, ez zutela, ez zutela artietxiko. Par kontra, adibidez, uh, eh, astea lehenago, eh, uste partito politiko gehienek erzonte baba, urbiltzean alde gira. Eh? gira, behar ba ez hilduena, baina beste guziak ez dira hainz gehienek, eh? lau bost dira orai. Uh, urtora. Bakatu. Amika. Ah, bon, ba... bon markatu behar, ba, eh? E, xifrea, zenbakia, me zuten behar, behar behar. Me, nahi oso gehienak buka eran dira, eta behaz urbiltzia hori seurazia erdia dute. Beraz, eh, nik... Eh, Uh, ez dut hori ingezkia txemaiten, eta beste gauza erregatat ez dute batea ipatu ekonomia. Bere helburua lima da eta kompreitzen ditut, uh, autonomia bidekatzia, autonomia bidekatzeko behar duzu azkartu, mementoan korsika oso toki polita da, xoragarria, baina pobreak dira. Autonomia bidekatzeko behuzu abastu, egen ahitu behuzu lantegiak muntatu, behuzu hango gauzak hobetu, autonomia zer egen ahidu? Egen du zure gain ziela. Hmm. Ez duzula eta pikularik edo guta-gutarik palisetik konen, zu haurek behuzulein. Hoita amikata, nahi dira, eh? Oita amikata esko dute, eta Macron horretan, frango, urhun joan da, usteot, ekonomian izan da imat urhun. Egan ez, launduko zituela, ez dakit nik eta por la, eh, por la, por la web, eh, ospitalet nako, eh, ez eh, behar zuten, denetako gehiago galdatu. Behar baino zone frans, emanda zauna, amarrokte, zehola, muntatzeko, behar zu bidea hartu nahi duzuna nahi teat. Otonomian iburuzioa behar zu joan nahi, eta kompa dezagun, emanda zagun, Herria autonoma da egoaldea, eh? Euskadi, eh? Baina Euskadik berak bere burua ere maiten du. Ota ono pagatzen du kupoa uh, pa, uh, eh, Madrideri. Ez, da, ez, da, gira bate uh, eh, mailberian nahi bozu. Bai, bai, bai, bai, hori sigur eta ez da hainitzez haintzinatuagoa dela ego Bukatzeko nahi bauzu, nik eta plaza bai. erratuko nuen, e, korsik eta galdatu dute gehiago ekonomian, eta aipatu gai hoik, urgun malire apepre gauza bedan nukeiteko, me egia da, bere militanteri ez zutela hoin plazer eginen, eh? hoi zer diozu? Ba, ni beti berriz eh, dietaniz emaitzei e, eunetik eh, berroita masai lortzia, mhm. lau pundurekin eta hortan zen eh, autonomio estatua, koofizialite, residente, eta, eta heie laueri ezetz. Hala ere tono mespresu hori, <coughs> mespretxua uh, biziki uh, bortitza txeman dute. Hori alde batetik, eta normala da, berriz galderitia uh, zure programan dena. E, baina... Ados naiz eh, eta daniekin, eganez, frantzian eta dena Parisetik eh, ikusten dituzte, eta ez dute dieusu lehtzen, eh, provenz izen eh, horrendako eta kalifikatzen duten populuak. Eta eientzat, ez da populurik, ez eskual populurik, ez eta kortzika populurik, eta hortaik da arazoa. Ez dute ikusten, ez, ez da. Eta, Baina, segur naiz zeiskat lortuko dutela, bon, urbilketa hori segur, eta ere izanen da le droit a la diferenziazio. Zakin nola egan, desberdin hori, kortzikako desberdin hori, normalki sartu behar lukete konstituzio aldaketan. Eta hortaik behar bada, zeit ateatzen alda. Voilà, hori pentsatzen dut, uh, eh, pusatuz eta behar ba uh, Pariseko bilkurian eh, lortu dute zeiska hortan, eh? Hmm. Al, konstituzioko mm, aldaketan. Egia da, konstituzio aldaketa hori aipatzen delarik, bada, ala ere, oraino, gauza bat argitua ez dena, eta galdeiten duten alde batetik eta Macronek aipatzen duena bestaldetik ez dira agas berdina. Konkretuki, aipatzen du uh, Macronek aldatzia irurogoita amabigarren artiku, eh, amalaugarren artikulua eta aldiz... Uh, korsi, hori. aipatzen baititu lugalde kolektibitateak eta uh, aldiz, uh, han korsikatik alditen zuten irurgoita malaugaren artikuluan sartzea, hori da, uh, ala, le, le, le, le territor eta huriek, gana idu Kaledonia berriari buruz mm. eta olako eta eskualder konparatzeko, dorbiltzeko. E, ez, ez dute hori aipatu azken bilkuran baina negia da, horrek ere uh, orientabide ezberdina, emaiten duela, hori mm. ez da, Trenkatu horreino, bai, Dani? Bai, Eh, azken gaia zuzen arrestean aipatu hori zen, eh? Uste dut, eh, otan, uh, eh, bako, izan dela ekonomian, eta launtzen ginen, eta agian baliatuko dute uh, Eta <laughs> nun nahi zuen pixkat bortatiek da konstituzioan ginen. Ni ziarri mesfioni sortaz, lehenik neok ez du ze zuten. Hmm. eta Macron, Macron abilada ere, politikoa da, eh? Uh, Dependiazten ze zertze duzun. Ez deus bat ez zertze mauzu, ez du balio. Eh, eman dezagun, eh, adibidez, hartzeote txemplu bat, eh, Euskadin, konstituzioan eskoldunen izaitea ezagia da. Dia ledroa historik. Ez da deusik ledroa historik. Dia le konciertos ekonomikos. Hoi dira. Eh, Kataloniak ez dutena. Holako zerbait zertzen baute, bizik untsa da, baina makronek ez du holako ekeran. Ni ziarri beldur nizana. Hoi arribatuko delaik uh, eh, sena eh, kamiatzeko, eta deputatuak bilduko bitira. Ikusiz, Frantziako gizartioa zetan den, ez dutela deusik, eo, huts, akunt hustioa izan dela bere bariotik. Zeren behar da ikusi, ze pentsatze duten, uh, eta gauza bideretaz. Niziak beldunik, hor, bizkoitxia bat hola antzatu du, meinan ez, neok hori. Bon, ikusiko, ikusiko. den eh, heldu den hilabetean behar dute hori argitu, zeren eta tekstua behar da parlamentuari, eh, presentatu, eraz, eh, heldu den eh, primaderako. Horrean, eh, bigarren gaiat pasatuko gira, hor, euskal kargoa, elkargo berria beraz eh, badu urte bat, orain martxandela, eta, bon, horrek zer ondorio ekarri du edo zer aldaketa ikusten duzu eguzki hortan hemen eh, iparaldeko gizartean badu eraginik eta e, posibilitate berri batzu ere dikitzen ditu zure ustez? Eh, urte bat biziki denbora txikia da balantze oso sakon eta esanguratsu bat egin alizateko alata guziz ere lehen urtean aurrea pauso batzuk eman dira lehenik eta behin martxan ezarri dira egitura ezberdinak, izan da dira kontsilo komunitarioa, kontsilo permanentea eta ejecutiboa bera, horri txatxiak zaizkion hainbat batzorde eta erakunde martxan ezarriak izan dira, alaber, onartu behar da, bazken finean, e, hasera batean izan ziren barne oposizioak, eta goratu behar da, errekurtso administratibo eta jerarkikoak izan, ezarriak izan zirela, horiek ere, ba, zentzu batean, e, erakusten zuten, bazela oposizio bat, baina oposizio hori lehuntzen joan da, eragile guztiek onartu egin dute azken finean egitura hori plantan dela eta horrekin egin beharko dela etorkizunean ere eta orduan ikusi da eragile ezberdinak ere berkokatu diela eh, horren baitan eta une berean ere eh, ikusi da politikoki ba e, Euskal Elkargoak legitimitatea e, irabazi duela Eh, ez bakarrik ba, bere eskumenak gauzatu dituelako, ez bakarrik azken finean ba, eh, erakunde ezberdinak eta lurralde ezberdinak ordezkatzeko almena erakutsituelako, baina baita ere hainbat gai esanguratsutan eta hor batez ere pentsatzen ari naiz bakegintzan, ba, lidertza politiko bat asumitu duelako, Eta, e, zentzu horretan, eta horri lotuta, ba, errango nuke azken finean, etxe lehendakaritza lendakaritza ere, bera legitimatuta agertu dela, zeren naiz eta bakegintza ez, ez Euskal Elkargoaren ba, eskumenetan e, izan, e, protagonismo bat hartu du, arrisku politikoa ere asumitu du, gauzako ongi atera dira maila horretan momentuz behintzat, e, desarmeari da hor, oso modu nagarmenean ikusi da hori, eta e, horrek azken binean zilegitasun politiko bat eman dio e, etxegarai e, lendakariari. Orduan, orain planteatzen den galdera e, etorkizunari begira, eta erronkei erreparatzen badiogu, lehen erronka nagusia izanen da, e, dauzkan eskumenak e, osotasunean betetzea eta alde neurrian eskumen berriak eskuratzea, eh, dira legeak aurre ikusten dituen eskumen fakultatibo eta egigarri batzuk alden neurrian Euskal Elkargoak bere egin behar une berean saiatu behar da lortzen ba estatuarekin, erregioarekin eta departamentuarekin negoziatuta hainbat eskumen delegatzea eta hor batez ere pentsatzen ari naiz Euskal Kulturan, eh, izkuntza politikan eta mugaz gehindiko lankidezan. Eh, beste elementu biziki importante bat da finantzaketarena, Eh, goberatu behar da, azken urteetan, estatutik heldu diren diru laguntzak gutxitu egin direla, eta eh, horrek suposatuko du etorkizunari begira, Euskal Elkargoak nahi baditu bere eskumenak bere osotasunean bete, ba, finantzamentu berri batzuk aurkitu beharko dituela, eta finantzamentu iturri horiek aniztu beharko dituela bere eskumenak behar bezala bete alizateko. Eta azken erronka izango litzateke, etorkizunari begira, jada, eh, pausoak eman behar dituela azken finean, ba, pixkanaka Euskal Elkargotik gero lurralde kolektibitatera pasa ahal izateko, eta horrek suposatzen du eskumen berriak lortzeaz gain eta finantzamentu berriak lortzeaz gain, ba, adibidez, biziki importantea izango dela legitimitate demokratikoari dagokionez, ba, Euskal Elkargoko autetxiak sufragio universalean hautatuak izan daitezen, hori borroka politiko bada, zeren azken finean hori estatuak onartuko balu, ba, implizitoki onartuko luke ere, ba, Euskal Elkargoa ere lurralde kolektibitate bat badela, eta orduan zilegitasun politiko eta demokratikoa handiago izango luke, eta horrek bere biziko importantzia ukango du, etorkizunari begira. Eta azken puntu hori, ordezkariak eh, hautatzeko uh, molde hori posible ikusten duzu 2008-ko? Zaila dirudi gogoratu behar da, eh, ba, eh, notre legea, eztabaidatu zelarik 2015ean egon izan zirela emendakin batzuk azken finean sufragio universalean ba utetxiak hautatuak izan zitezen eta momentu horretan ba e, frantses gobernuak ezkoa e, errantzuen geroztik e, prefetak egindako deklarazio batzuk modu ambigua nulertu daitezke eta bazirudien bidea irekitzen zuela hortarako, baina e, Macronek azken bolaran, bai Korsikan eta bai Ipar Euskal Herrian, erakutsi du azken finean, ba, desentralizazio prozesu hori ba, eh, zegoen bezala eh, plantan ezarri nahi duela, ikusi nahi duela bai Korsikan eta bai Ipar Euskal Herrian sortu diren erakunde berriak nola kudeatuak diren eta nola evoluzionatzen duten, eta gero ez du erabat atea itxi, baina ez da bere lehentasunetan azken finan hori posible izaitea. Erronka litzateke bilina eta hogeian hori aplikatzea, baina zaila dirudi bi urteko epe batean azken finan gobernu frantsesak bere jarrera eh, aldatzea ez badu ikusten badela benetako presio politiko bat eta eskakizun politiko bizkiermo bat eta zentzu horretan biziki importantea izango da e, urrengo e, hauteskundeetan ba e, aldarria bertzaleek erakutsiko duten indarra eta auspoa e, eh, zeren ikusi dugu kortsikan ere ba abertzaletasuna gora egiten duen enean ba berak e, defendatzen eta plazaratzen dituen eskakizunak eta aldarrikapenak ere gutxienez agenda politikoan sartzen direla gero beste kontua da e, ia nahikoak diren ba frantses gobernuaren posizionamentua eta jarrera aldatzeko Hala, nartian eta eh, Dominika Derriti ere gintzauku gure ganat, agatxaldeon, zuri ere? Agatxaldeon. Ah, Zuk nola ikusten duzu, Prezeski, Euskal eh, Elkargo horrek eh, urte bat, baduela, bete duela berriki, eta Eh, lehenik eginak izan diren urratxak, ala. Hori ere gure artean komenta dezagun, de uh, martxan normalian abian da, edo esaskifite, edo uh, baziren ahangurak eh, plazaratuak haintzinetik sortu haintzin bereziki barnek aldeko hau batzuen partetik eta horiek uh, zestatzen ari ote diria, nola senditzen duzu afera? Bai, duritzen uh, emeki emeki antzinatzen dela, baina unsa antzinatzen dela eta beldur batzu ez ditzen dira, bosnio bat eh, eh, barnekaldeko autetxi asko komisionetan uh, ari eta barnekaldeko bosa ekartzen aldute iduritzen da. Eta... Mm, Uh, eh, jakiten eh, dutena, bada uno urte bat eh, eskumenak uh, banatzeko, baina unatartio iduritzen uh, uh, erri geienek gauza honak atsemaiten dutela. Mm -hmm. idu, Juliata? Uh, mementuan belan anitz egina izan da, baina neork ez daki zer, zenta egituratzea da, bai. eta mhm. zaila da, zailena, eranen nuen zenta bada pertsonara, ba-, badira jendeak plazatzeko, bada e, zuzen, zu, eh, zuzendariak behar ziren izendatu, eta hori guzia egina izan da, eta hori gabe ez ditu da baztega, eta hori bizikuntza da. Orai, orai da, desafioak orai dira hasten. Eta nik uste dut desafio handi, anitz badira, eta orai hartio egin ditugun uh, garapen kontseilu eta haute txin arteko hagemanak beti behar, dile, behar dela eh, segitu eta gehiago ino, eh, parte behar dugu atxulutuki gizartea parte arazi proiektu hortan. E, gure gizartia eskualegiak ez balimadu parte hartzen, hori izanen da, be, wala, egitura bat, neorkestak izerden zeiten duten, eta kasuman behar da hortan. Lehen gauza. Mhm. Gero uste dut, deia frogatu dugula gauzak berriak sortzen aldirela eskualerian, eta hori buruan izan behar dituzte gure autetxiek behar dute eksperimentazio batzuk egin, bai eh, garapen iraunkorrian, eman dezaun uh, eh, eh, sustatzeko, launtzeko <coughs> eta laborantza biologikoa edo bara, edo garaioan, uh, eh, sustatzia eh, garoio publikoa eta tipitzia eh, bako txabere oto joan ezan, baita ere beste desafio ondia da harmonia barnekalde eta kosten artian. Orai, des, desoreka ondia bada, eta zeit behar da egin, sustatu aktivitatea, zerbitzuak, dena partikulazki uh, mendi, uh, bai gorriko balean, bai ere atarratzeko, eta hortan da, ez bali, enetzat desafio handi bat bada, uh, ez ustia parte horiek eta basa mortua bilakatia. Voilà. Eta desafio hori uh, be dira, handiak dira. Horiek uh, prezeski sartzen dira garapen kontseiluan sortu denetik funtsian bere erronka nagusietan eta beti zailtasunak funtsian ah, etxeman da bai eh, hori kostalde barnek aldena arteko horeka, baita ere gure nortasunaren atxikitzeain ingurian eta ere hiruaren batzen mugaz gaineko harremanak ere sustatzia eta eta hori. Eta hoitan eguzkik aipatzen zuen eh, bon, eh, pentsatu behar dela ere biztanera, eh, untsa martxan ezagita eh, den egitura berria eta hori eskumen berrietan, bon, izkuntzaren inguruan horunkitzen dugu prozeski erronka nagusi bat, baita ere mugaz gaineko harreman eta anea eskumen berrik kaitea e, eh, dani ikusten duzu eh, behar hori badela edo dogo da, orain horren aipatzeko. Ah, behar ezkoa da, eh? behar ezkoa da, ez ali eskolegiaz mintzatzia, ez badugu harremanek ego oskolegiak inenetako, eh? eta bereziki iparaldean, eh, badugu, xarma handia badugu, baina ni beti erten dut, egit diren gauza guziak, azken hoita ama urte hontan, hemengo gizarteak eh, sortu ditu eta bultzatu, binan beti hegoaldeko launtzarekin. Hala nola, zehaska, kastolak, ihatia, uh, eh, laurantxeran kooperatifak, Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eh? eta badugu ere ofizialtasunaren beharra hizkuntzan mailean, e, ala, hori ere izuariko eh, launtza ekatzen du. Beaz, harremanak go, eh, goizko behar dira orai beretik sortu eta ereman. Eh? Mhm. eh beste bigai nahi nintuan aipatu, ni juntatu naiz Julietekin, uh, gizarteak du, gizarteko ideiak dute muntatu hori, eh? Eh, konseru garapera ekin, eta hortarik sortu da, eh, emeki emeki, ideia, gure, afe ideia, guiarek departamento alde ginen, baina eh, berriz autetxiak horrekin dira, emeki emeki ikasi dute, komertutu dira, eta alde izatu dira. Beaz, gizarte horrek behar du, beti hori zan, eh? harremanen dako, kontsilatzeko, gauza berrien txorralazteko ere, ez di hau txitaik etoriko gauza berriak, eno ez duko Biaren gaia nahi duena aipatu, da iguzkik aipatu duena, uh, egia da, eta nire horretan ahonta doz nintzen, behar dela uh, kontseilu horretan izanen nirean haute izan, Eh, orokorki eh, uh, universalian. Baina kasu, baina kasu. Badu horrek, badu horrek uh, eh, ostopo bat enostuko, eta nik ere ideia hemen dut, nahi bozu, junta dosniz, baina ez orai, behantago aixe, zertako. Zenta, eh, demokratikoena hori da, ez da dualik, eh? Mm -hmm. uh, ba, nori baina horrek erriko du, iziarriko, oai bada, uh, oreka bat, oreka bat, bon, hastian, uh, haute hartian, biskat, uh, esketsko izan da. Bera, orai gora behera denak ari dira toki berea tiatzen, eh? gora behera, eh? zomeit batzuet aitzen dugun, zomeit orroan, hemenka, baina gehienek tiatzeute leku bereat. Eh? Hautezkundeak sortzen badira, hola, partiduak ere eman dituzte. Mhm. Beraz, segidan eh, Kristo eh, sortuko da. Bakotxeak izan ez bere, bere programa, normalde bezala. oraiko horreka hori hautsiko da nik uste dut taktikoki uh, hobe dela uh, onon beste man bat bat egitea ber behola hola, horreka hoi Uh, naiz eta ezten gutio demokratiko den, bestia baino. Eh? Ba, partiduak eh, presentatzen behituzte, izanen dira desberdinak programak, eh? eta beraz, zatituko gira. Eta horrek herri elkargoak egiteko behar du iran kortasun posi bat, eneustuko. Eh? Hmm. Ongi bere erroak egiteko eta pausatzeko. Eta ez behar ba horroian, mena hoita seian, Eretako jok egiteke behar da untsa pentsatu hori, eh? behar da untsa pentsatu hori, eta hori dugun horreka ez da behar, zenta ez da erretxa, egun emezortzi eh, herri zertzi algarrekin, dugun gauzaekin, eh, aldia, kanpoko aldia, nik eaitzen ditut, batzutan, eh, haute txiak, eh, indugu bilkura, eta ara zer egin duten, eh, zer duen, ekonomia buruak, eh, ta hondako, eta ondako, eta ono bada, horreka hori, eta behar da, atxutuki, eh, barneko aldia, eta kanpoko, eta kostaldian artean, atxiki horreka hori. Dominika, nahi zinuen, uh, zerbait gehitu hori? Eh, bai, efe, eh, à peu près chez Rana euh, Nouen, euh, <coughs> Rani est à Juliette Kina euh, cela. importanta da eh, gizartea eh, parte hartzen dela uh, debate untan. izan, da, izan dira diadanik debate asko eta eta borontate, borontate bat erakutsia izan dela. Eta behar da absolutuki uh, segitu, Kortxikan edo Katalunan bezala erakusten du uh, gizartetik partitzen balin bada hau, um, autetxeak zait dutela. Eta Eh, bi urten eh, buruan e, uste dut izanen dira hai, bai. departamentuko eta tokiko hauteskundeak eskundeak, eta gizartea ez bada gibelean dena galtzen dugu zenta, asko politikoak izanen dira tokia, tokiko poderea atxikitzeko, eta lan, lan importanta bat egin behar dugu, eta bedeziki abertzaleak, abertzaleak lan hori egin behar dutela. Mm -hmm. Juliata? Uh, eh, Desafio handi bat, antzi dutana, da goi mailako eta... Erakaskuntza. <laughs> Erakaskuntza. Bai. Mhm. Eta ez nola nahikoa. Eh, eh ez da egin behar UPP-ak egin duena, zenta orai memento hontan ez da dirurik, eta gobernutik ez dela uh, dirua dinen, ordan behar dugu untsa pentsatu eta lehen bailean berginuke zari hor plantan uh, uh, nola erran banan bilkura bat edo edo jende bat bildu uh, e nor ez bakarrik eta erakasleak ez uh, empresariak, uh, elkartein um, kideak, olako jendeak hemen egin dituzten gauzak, sortu dituzten gauzak, eta hek eta erakasleak elgarrikin ikus dezaten zer diren eh, gure beharrak eta nori buruz joan behar gira. Eman dezaun, uh, la formazion tutolon de la vi, sekulan txantan hemen ez da egina izan. Hori behar behar da. Mm -hmm. eh, lanian nahi diren jendeak, ebe dere dute, formakuntza bat segitzia, aldatzia, hemen berian ez joaitia bordeleat eta ez dakit noat, ez. Eta hori, gure universitateak eskualerikoak behar du hori eta ofreitu. Hori alde batetik, baina beste, beste nez ere, ez dugu er, egin behar UPPA bezala, ez. Uh, behar dugu egin, ez dakit nola erran, baina asieratik bururaino de filier Eta horiek izan behar dira, hemengo uh, gauzetaz, hemengo uh, beharretaz, eta badira, badira anitz eksperientziak uh, eh, bereziak hemen, eta behar hemen ikerketa zentro bat esperientzia hori buruz. Mhm. Ondoko gaierat pasatuko gira, tenore haintzina baitua, eta hori tarazten duten zule heri beraz, aktualitatearen johan ari girela, hemen, eh, bai, eguzki urteaga, eh, Dani Camblon, Juliet Berguña, eta Dominika Durutirekin, baita ere, istantean gurekin ere, izanen dugu Michel Berroko irriguen. Eta, preseski, irugarren haipagaia izanen dugu, eskual presuen egoera, haintzineko eh, eman gizunean, piskat, eh, baiko ratera ginen, orbitkurak abiatuak zirela ministeritzarekin, eta gauzak haintzinatzeko esperantza zonbait eh, emanak izan ziren. Zertan gira, gaur egun, eh, bon, hilabete bat emuran, egia da, anartian izan direla beste gertakari batzu, bai eh, mugimendu sozialak eta presondegietan, baita ere izan direla beste presione mota batzu, eta hor, e, Espainia aldetik, biktimen elkarteak ere izan baitira, frantses ministeritzarat galde batzuen egiterata. Eta... Orduan, aiguzki urteaga, eh, zurekin hasten gira, ze, zer diozu gaia haintzin atzen notedea, nola ikusten duzu? abenduan izan zen eh, manifestaldi jendetsua Parisen ondoren eh, bilkura bat ere antolatua izan zen, naiz eta bilkura horrek ezaguerri teknikoak izan, eta gero urtarrilean bazirudien ba, egoera berriz ere desblokeatzen ari zela, justizia ministroak berak egindako adierazpenak fonzenterren bide horretatik zioa zen, eta e, bilera bat aurre ikusia zen, e, bilera hori bertan bera geratu zen e, iparaldeko delegazioaren eta justizia ministroaren artean, eh, aitzak egisa ministeritzak ezarri zuen, ba, kartzeletan, eh, momentu horretan, mobilizazio bat bazela eta horrek oztopatzen zuela, ba, bilera horren antolaketa, baina une berean, ba, frantziako justizia ministeritzak eh, ba, hartu zituen, ba, e, biktimen hiru elkartetako eh, presidenteak, eta bilkura horietan ba hainbat uh, informazio eman zizkien erranez ba azken finean kasuz kasu preso bakotsaren egoera aztertua izango zela eta lehentasuna emango zitzaiela hurbilketari dagokionez ba eh, kondenak ba betetzear ziren eh, presoei uh, odol ba, krimenek, e, krimenek ez zuten e, presuei, eta zentzu ba, e, biktimen ordezkariak, ba, konsideratu zuten, e, frantzuz legediaren ba, baitan kokatzen ziren dispozitibuak eta neurriak hartzeko posibilitatea izango zela. E, horrek badu irakurketa baikor bat, eta da erraitea azken finean, e, biktimen erakundeak informatuak izan direla eta eh, maila batean ere e, lasaitasun batekin atera izan direla, e, irakurketa ezkorra da, azken finean, ba, erakunde hoien presioa frantziak ere kontuan hartzen duela, eta horrek eragina eukidezakela, ba, kartzela politikaren e, malgutze prozesu horretan, batez ere e, denborei dagokionez eta ze preso mota azken finean urbiltzeko posibilitatea egon daiteken. Orduan ikusi beharko da urrengo bilaretan e, eh, zernoako e, eh, pausoak emango dituen justizia eh, ministeritzak badirudi azken asteetan ba, iparaldeko delegazioak nahiago izan duela ez sobera komunikatzea gai horren inguruan, diskrezioarekin bere kudeaketak eh, egitea eta lortzea alden neurrian ba, justizia ministeritzak pausoak eman ditzan, baina gehiagizko jartzun mediatikorik eh, eman gabe, hori izan daiteke modu bat ere ebitatzeko azken finean eh, Espainiako ba, biktimen moinduak, Espainiako komunikabideak eta Espainiako gobernuak ba, ez dezan bere presioa areagutu frantses gobernuaren gainean. Bai, eta prezeski, gurekin dugu Michel Berroko erigoa, ipatzen baitzinuen nuen eguzki eskual delegazioa, beraz, badela negoziaketan ari dena. Eh, Michel, hortan ere ari baitzira, joan den hilabetean aski baikor, agertu ginen, eh, eta eman zinuten eta informazioen ondutik. Eh, gaur egun, zertan da, hor, ez, ezote diria beste presione batzu izan, prezeski, mugimendu horren edo presuen aldeko ja jageraren uh, eh, oztopatzeko? Bon, eh, bi gauza bat dira, uh, gai hori direnak, bat uh, aktualitate soziala eta uh, zaindarien eta administrazio penitenzioaren uh, inguruko mogimenduek uh, egeda ez dutela errestu eta eta horiek bat dute poderea ondia, baina hori uh, uh, gainditu da uh, dut, eta gero bitimen elkarteak errezebituak izan dira Eh, ministeritzan, eh, gure, gure interlokutorearen ganik, eta bon, egin dituzte komunikazioak eh, antiketera eta, bon, kere beren beren edo egin behar dute, beren baseari mintzatu behar dira. Uh, Baina hori uh, buruz erran ezake alde batetik normal, uh, normal eh, kausitzen aldugula bitimen elkartea mintzatadin eh, eh, justizia ministeritza, hor laketak egiteko eh, punduan den emementu honetan eh, behar, eh, behar ditu esplikatu, eh, partaidez berdiner eh, bere asumak eta bere metodoak eta bere helburuak eta pentsatzen dut hori zizitakela guz ginen barnean biztan dena, behinan eh, helburua uh, hori zen ere eta hori uh, bueno, hortarik pastu behar da eta hori normal da, uh, non ezake. E, baita, gero uh, biztan dena, lobin gisa jokatzen direla ere, behinan guk uh, gehiagoko xeetasun eta informazionik eman gabe erten aldugu eh, gure aldetik eh, bideak segitzen duela, diskusioak segitzen duela, eta eta aitzineko aitzinean ziren perspektiba horiek eh, bizirik direla, eta ala, ez dugu ez dugu gehiagorik erranen, ez dugu gehiagorik erran nahi, baina bai. diskusioak segitzen du, eta... eta Berantapiskabat hartua da, Edo ez? Ba, eh, ez dut uste gai hori lotua den, ez, ez, da, ez da gauza hori lotua, beranta eh, lehenagore handugu uh, eh, gauzak administratibo zirkuito hori komplikatua da, eta uh, ez da bakarrik erabaki politikoa edo nahik edi politikoa, behar du horrek administrazio bide eta biogune eta tuioteria horietarik pasatu eta eta horrektu denbora arzen eta hala, orduan uh, momentu sortan gira uh, eta oraindik uh, egia erran ez dut eh, eta ez dugu eh, gehiago gorik erranen, bakarrik diskusiok segitzen dutela eta perspektiba berean garela. Hala, biziki reski konpreintzen dugu, diskrezio hori ere beharrezkoa dela, eh, gauzen eh, ez da badatzeko eta intzinarazteko, hitz bat behar bada, hortaza? Bai, bai, eh, nik nahi dut, bon, eskertu bizkan biztan dena gule baketzaleak, eta ejan bereziki, eh, hego aldetik azteko zer nahi mesu bat dut nik, eh? eh, ejanez, iparaldean, eredu bezala girela gai hortan. Eredu bezala, txemplu bezala. Eh? eh nola, eh, soziete zibilak emeitu, eh, bilduz politiko guziak, eh? bilduz politiko guziak, eta askotan hoi erten jotet, baina zueke, zome gaienako biltziste orokorki denak. Hmm. indar gehiago izeteko, gauza berezio indako. Eta hanitzek eta dute e, eredu zalezte e, gai hortan, eh? eredu guretako ere. Eta biarren gauzaren nukena ejan orokorki, eh? E, gertatu dira, ez tortura eta aipatuko dugu gero, ala gai bere. Bai, bai, bai, aipatuko dugu, bai. bai. Nahi bautzu bere ala, eh, ba, orokorki, enetako denak bere eta dira, e, historiak erakusten dauku, gauza horiak izan diren, e, bortizkeria guziak, torturak, hiltzeak, de, denak. Eh, bukatzen erarik, eh, bakia nahi bada egin denak berdia xalian zari. Denak berdia aitortu, erran, ezagutu. Eh? Eta guk ere, Frantzia median, oartzen gira, Algeriako denak tapatu dira, pom! egon dira jendeak mintzatu gabe, beho urte Nik balintuen nire klientelan, bezeroak, e, gerlain ez eta sekulan dute izbat Hmm. tapatu atziren, gertatua ikusia zutara ekin. Eta eh, oartzen gira gero, eh, behoi urte emuruan, eh, gezki pasatzen diren gauzak. Eta Espeinian gauza bera da, e, hortan e, Franko Hileta izan zen amnistia, jutu inte emezortzian. Eta hartan egin zen, oi, tiatzen dugu marra bat, eta ahazten, pasatu dien guziak. <laughs> Ezin da hori, ezin da hori, ezin da hori. Eta orai, ikusten dugu, tortura nahi dukenak biztan da, familiek normal da. Jakin izaten bere familiak eh, oita maseian, oita mazazpian zebilak atu diren. Hil dira nombre handian, da ez dakiten undiren. Da hoi ikertzia ez da libro. Beste azok torturatu izan bai, dira. Hala, preseski, hori eipatzen baituzu, eta eh, gure entzuleri errandezagun, bat dira eh, gertakari batzu eta tortura kasu batzu ikertuak izan direnak eta bon, kriterio batzu e, zehaztuz eta zientifikuki e, eh, gauzak eh, aintzinatuz, lau mila kasu baino gehiago badira, beraz, presentatu direnak, eta eguzki urteaga, ordeon, kasu horiek direlata, aktualitatean ere eta astehuntan Europako e, giza eskubideen hausitegian ere aipatuak izan dira bi kasu e, eta Espainia kondenatua izan da, preseski gauza hori jendariengatik, zuk nola ikusten duzu? Hor, eh, ikusten baitugu demora berian espanol gobernuak nahi dituela ikerketa juriek uh, eh, geldiarazi edo trabatu. Hor badira eh, bi elementu biziki importantea, bata da Eusko Jarraritzak pakotxe barria eskatu zion ikerketa biziki zehatza eta sakona tortura kasuei buruz mila batzen eta gaur egun arte, non momentuz eh, lau mila kasu baino gehiago zenbatuak izan diren, zenbak eh, zenbaketa horretan eh, kasu bakoitza aztertua izan da, Istanbulko protokoloa aplikatu izan da, eta horrek sinesgarritasun bizki handi ematen dio azken finean, egina izan den lan seriosari, kontuan izanik, kasuak askoz ere gehiago direla, kalkulatzen da, ba, eh, bikoitza edo irukoitza ere izan daitezkenak, eh, izan daitezkela, eta pakotxe berak, ba, hori onartu egin du. Eta gero bada, Europar ratasunetik eh, etorri den ebazpena, portu eta sartasolaren kasuan, non onartu egiten duen tratu txar eta humilagarriak izan direla, eta izan da boto partikular bat, alegia zazpi epaileetatik iruk, konsideraten konsideratu dute, kasuiek tortura bezala konsideratuak izan behar direla, eta horretan bat egiten du, ba, Gipuzkoako auzitegiak egin zuen ebazpenarekin, kontutan izan behar da kasuietan, lehenik Gipuzkoako auzitegiak ba, ebatzi zuela tortura eh, izan zirela eta tortura grabeak izan zirela, ondoren auzitegi goren era joan zen, eta ondoren auzitegi konstituzionalea, eta bi azki, azken eh, hausitek joiek, ba, atzera bota zuten, azken finean, ba, egina izan zen e, e, eskaera eta kondena, ba, ezerezean e, utzi zuten, eta zentzorretan Europatik ebazpen hori etortzeak bere biziko importantea du. Horren aintzinean, ikusten ari gera bain eta berriro Espainiako gobernuak zernoako ba, jarrera itxia erakusten duen, lehenik gogoratu behar da alderri popularra konsideratuen duela ba, Pako Txeberriak egindako txosten hori eta Eusko Jorraritzak bere egin duen txosten horrek ba, sinesgarritasun falta zuela eta beste aldetik ikusten ari da ba, eh, bai e, e, Euskal Autonomia Arkidegoko legebiltzarrak bai Nafarroko legebiltzarrak pausoak eman dituztelarik ba e, abuso polizialen legeak onartzerakoan errekurtsoak presentatu dituztela, edota oztopoak jarri dituztela, ba, parlamentuek bultzatu nahi izan dituzelarik, ba, e, ekimenak eta ikerketak e, torturak e, azertzeko. Edo kasutan argi dena da, e, torturen e, gaia agenda politikoaren erdian kokatua dela, eta naiz eta gobernuak bain eta berriro oztopoak ezarri kasoiek aztertzeko, eta ez bakarrik aztertzeko, zeren helburua izan behar da azken bian, biktima guziak errekonozituak, erreparatuak izan daitezen eta justizia egin dadein hoiekin, ba hor ikusten da azken finean, ba aurrera pauso batzuk eman direla gutxienez agenda politikoan sartu delako. Baina nainzinean, estatu espainarraren jarrera ba, oso eh, tinkoa izaten ari da, eta izugarrizko ezintasuna erakusten du ba, iragan hori ba, aintzinean begiratu alizateko, zeren hori errekonozitzeak, ez du bakarrik suposatzen Espainiar Estatuak bere eh, ardura rekonozitu ardula, baina une berean, implizitoki rekonozitu ardu Euskal Herrian gatazka bat izan dela, eta gatazka bortitza izan dela, eta violentziak azken bi aldetatik izan direla, eta zentzu horretan Espainiar Estatuak ez du hori aitortu. Bai, Dominika, nola ikusten duzu prozeski, eh, gai hori bai presuena, bai torturarena eta e, eta demora berian, oaita nahi batzen ginoena, espanyol eh, gobernuak inala iten duela preseski, gauza horiek ez diten ikertuak izan. Alta hori ez da beharrezkoa, prozeski nahi balima bake prozesu bat haintzina dadina. Bai, ene ustez, eh, ez da bakerik, ez da egiazko, funtsesko bakerik, eh, egia mm, guzia ez bata ez bada ejana, ez baita biktim eh, guzien dako justiziarik izaiten al. Eta lan zailena da, erri baten dako, baina ez zintela bastertzen lan bat. Mhm. Mm -hmm. Eta baina... Eh, gobernutik, lan, uh, eh, dioko lan dierosa egiten dute. Ikusten dutalaik uh, eh, Manuel Valls, eh, frantses lehen ministro uh, oia, oh, yeah, bai. presio bat okanduela bere mm, lanad, bere lanadendako eta den kontra, ez da iduritzen uh, egoalde, afen, prest, direla edo bereziki uh, gobernuak prest dela eta lan dirosa da bakeren bai. Mhm. Juliet, izbat, bat, edo? Bakarrik eraiteko da prozesu hori horoko izan behar dela, eta deitzen da eh, justizia transizionala, zer eran nahi du horrek, ebe aitortu behar da, bera alde batetik eta bestia, onartu behar da, pasatu dena, eta ora indik ez da ola egina izan da, eta erreparatu, naizta, ez da justizia, e, ez da ekitable, ez da izanen, badakigu beti uh, justizia hori deitzen dena la justiz du plus Uh, ez dugu estaltzen egia, errekonizitzen da, baina ez da dena, dena eta untxa uh, erreparatuko hori badakigu aintzinetik. Mm Ala, azken hitz bat bai, Dani, bai, bai. bai. Ni nahi nuen, e, eh, berda, enostuko bat dira, bi eh, gure podoretu dunak, eh, Nafarroko gobernua, eta jaldalitza, e, lan hortan hasia dira bulta hundan, oi Nafarrokoa ere, eta susten gozoa behar dute, eta hoi dira gure instituzioak, hoi dira gure indahak. Eta harteko hor, gizarteak behar ditu laundu, hoi dute podorea, bakarra, indarra, e, Espainian gobernuari, e, kontraiteko, eta hoi pixkat agertzeko. Harteko, enostuko behar da, bi, gauzagiri, ikari eta launtza osoa gizarteak behar dukari, ateatzen bada egia bat, oroko ja, eta Hala, hortan utziko dugu gure gure main inguru hori beste gaia ginu hemenan ez dugu hastirik izanen eta horren entzuteko eta entzuleri eh, erten dizuet beraz eh, ondoko egunetan beraz gai hori aipatuko dugu la, gune neketsuak baitira bi erri hemen iparaldian onkituak direnak gune neketsu hortaik ateratzen aterako direnak bastida eta bardoze eta orduan eh, hortaz bon, ere Michel Berrokorekin egin dugun elgarrizke eta entzuten alko dugu, beraz, eh, goiz berri batez, eh, hor, eh, biarrez bada, beraz, ondoko egunean. Mil esker hasteko zuiri unaraino etorririk, bai Juliet, Dominika, Dani, e, Eguzki eta Michel Berrokori, eta izan tartio funtsian, Michel ere, egiten diogu. Beste aldi bat arte entzuleak. BUM BUM